U narednom pitanju stoji salamu alaikum kada su u pitanju Allahova imena interesuje me da li su to imena iz Kur'ana časnog ili ne? Na sva Allahova imena su utemeljene na objavi. Bilo da je to objavom Kur'ana Kerima ili objavom putem hadisa Muhammedu alaihi salatu wasalam. Zato Allaha subhanahu ta'ala molimo njegovim svojstvima imenima koja su spomenuta putem objave. Iako ima još imena koja nisu nam poznata. kako stoji u dovi Muhammeda alaihi sallatu wasalam kad اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين u je značenje Allahu molim te sa svakim imenom sa kojim si sebe nazvao ili si nekoga od stvorenja podučio ili si to zadržao kod sebe u svom znanju o sebi znači to znači da sva imena nisu spomenuta ali ova koja su spomenuta ona su vjerodostojno u, u Kur'anu objavom rečene znači ili hadisu Muhammeda alaihi salatu wasalam